Benvinguts una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats. Si voleu saber com és la vida a un refugi d'animals i, a més, rebre consells sobre el benestar de les nostres mascotes, aquest és el vostre programa. Peluts s'escolta a 20 emissores i és el programa de l'ESPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 30 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Peluts. Obrim el programa fent una crida urgent per un animal abandonat que necessita trobar una família. Si voleu conèixer la seva història i adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. La protectora d'animals de Mataró crearà la seva pròpia fundació per la defensa dels animals i la natura. Sílvia Serra i Jaume Fatjó, tots dos de la protectora, ens donaran les darreres informacions al respecte. A la segona part del programa parlarem de les pròtesis per animals de companyia. El nostre veterinari, en Marcelo Cabrera, ens explicarà quins són els avenços que s'han fet en aquest camp darrerament. I per acabar, connectarem amb una protectora de Jaén que ha enviat a l'espam uns cadells que malvivien als carrers i que ara es troben, per sort, sants i estalvis. Música Doncs comencem amb peluts, comencem amb la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients eh, l'animal del qual us parlarem ara mateix. Eh, per això connectem avui amb el refugi de Sant Boi del Llobregat, on tenim allà la Maria Rosa. Benvinguda, Maria Rosa. Hola, Dunia, què tal? Molt bé, aquí ja amb ganes de conèixer aquest gos o gat, no sabem, de, del que vols parlar avui. Doncs sí, avui hem, hem escollit un gos que mhm. uh -huh. es diu Peos. Perdona, com has dit que es deia? Es diu Pecos. Pecos, molt bé, sí. en Pecos. Ah, <laughs> això mateix, mira, doncs el Pecos és un mastís de dàlmata. Oh, que bonic. Sí, d'un parell d'anyets o així, és molt jovenet, val, que va aparèixer sí. amb nosaltres cap al mes d'octubre aproximadament de l'any passat. Sí. Uh, bueno, va arribar bastant espantadet, uh, ah, no sabia relacionar amb gossos en un primer inici, tenia bastantes pors, però bueno, a poc a poc s'ha anat eh, doncs, bueno, habituant una miqueta, que no li ha quedat més de remei que habituar-se ah. al centre i a la, a la seva nova vida, però sí que és cert que és un gos que és molt afable, molt carinyós i, bueno, i últimament està una miqueta trist. I doncs, eh, bueno, nosaltres ja fem una crida, aviam si gràcies a Palut doncs, trobem a, per fi una bona família per ell perquè se la mereix, perquè és molt bo aquest gos. Home, bo. i tant. Jo ara estic, Maria Rosa, mentre parlem, estic eh, mirant la pàgina web de la protectora, que ja de pas la dic, és www.protectoramataró.org, i aquí, doncs, si vas al buscador i poses que de buscar un animal en el refugi de Sant Boi, de seguida alfabèticament et surt la cara d'en Pecos i és una passada, és molt guapo, eh? Sí. És sí, sí, és, aquesta és la imatge del seu caràcter, vull dir, és un gos molt carinyós i molt afable. <laughs> I com és que no s'ha trobat un adoptant per ell? Perquè veig que és un gos, a més a més, bonic. A més, si sí. és un gos bonic i bo... És complicat, mm. no? Les adopcions estan en una època fluixa, fluixa potser. Estem en una època fluixa i malauradament, doncs, bueno, a vegades, doncs, eh, primer que n'hi ha molts gossos macos, d'acord? Mm. Llavors, eh, a Sant Boi som un refugi petit, però, bueno, eh, quan un entra a la protectora, a la web de la protectora de Mataró, doncs, clar, es troben molts animals, mm. eh, per desgràcia. I, doncs, eh, pues, a vegades sembla que pues, això, que dius, ostres, no pot ser que ningú s'hagi fixat en ell. Eh, bueno, no s'ha fixat en ell perquè la seva mida no és com un dàlmata de gran, ni sí. és tan nerviós com un dàlmata, solen ser nerviosos, mm. eh, però tampoc és un gos petit. Uh, llavors, uh, bueno, a vegades es queden aquesta, eh, els gossos d'aquesta mida una miqueta no, doncs no estan en terra de ningú, no? Vull dir, no Ai, és un pobre. gos gran per vigilar, ni mm. per viure en una casa molt de terreny, ni, ni és un gos petitet que la gent hi veurà apte per un pis, però el Pecos està molt ben educat, sí? sap seure, dona les seves les dues potes, vull dir, és un gos, I, la veritat... I va venir educat, Maria Rosa, o heu sigut vosaltres no. al refugi? <laughs> Hem sigut gràcies als voluntaris que cada cap de setmana doncs, els treuen a passejar i bueno, a l'equip de, de l'espam doncs, que a poc a poquet doncs, se l'ha anat una miqueta reeducant i bueno, és un gos que al cap de setmana la gent sempre... Ai, jo vull treure el Pecos, com mm. <laughs> pecos, vull dir que <laughs> és un gos molt, molt fàcil en aquest aspecte, vull dir, és un gos o sigui que sap al teu costat. Adequat per qualsevol tipus de família, eh? Amb sí, nens... família, inclu... sí, amb nens també, inclús pis, casa, vull dir, no, no, no és perquè dir, necessita una casa amb molt d'espai, no ho necessita, necessita passejos, bons passejos, com qualsevol gos, però no, no necessita res especial al Pecos. Bé, doncs aquí ho deixem. Maria Rosa, a veure si hem commogut eh, l'ànima d'algun dels nostres oients que tingui ja ganes eh, o que tingui previst en els propers mesos o setmanes adoptar un, un animal, doncs que pensi que el Pecos es troba al refugi de Sant Boi. Si vols recordar-nos l'adreça, Maria Rosa, i els horaris? Sí. Sí, estem a la Riera del Fonollà número 2. Eh, és fàcil de trobar-nos perquè estem dintre del recinte de la policia local de Sant Boi. -huh. Estem al costat del camp de béisbol i obrim de dilluns a dissabte de 11 a 7 de la tarda i diumenges de 11 a 2. Perfecte, o sigui que teniu un ampli, un ampli horari, eh? Vull dir, sí, per ara ja sí. Molt bé, sí. molt bé. Doncs moltes gràcies a Maria Rosa i a veure si tenim sort amb aquest PECOS i dintre d'una setmana podem dir que ja s'ha adoptat. A veure, tant adoptat. de bo. <laughs> Això esperem, gràcies, Dunia. Vinga, tu, adeu, adeu. Adeu. adeu. Doncs recordem per aquelles persones que no hagin pogut prendre nota de, de l'adreça d'aquest refugi de Sant Boi que gestiona l'SPAM, eh, també podeu trobar tota la informació necessària i fins i tot veure aquesta foto tan bonica que hi ha penjada a la web, doncs en aquesta web que la recordem que és www.protectoramataró.org i ORG, eh? I, i allà trobareu les adreces necessàries. Bé, doncs nosaltres deixem el Pecos ara en espera, a veure si trobem un adoptant per ell, i continuem amb Peluts, acompanyats de la presidenta de l'ESPAM, com cada setmana, la Sílvia Serra. Benvinguda, Sílvia. Ah, molt bé. Com Estic estàs? Molt bé. <laughs> Hola, molt bé. Ja t'avances, Sílvia. Sí, sí, se m'ha tallat. <laughs> Molt bé. Um, també doncs, saludem en Jaume Fatjó, atòleg i cap del benestar, de benestar animal de l'ESPAM. Benvingut, Jaume. Hola, què tal? Molt bé, doncs avui comencem amb vosaltres, després de l'adopció, comencem la secció de la protectora amb vosaltres dos, perquè hem de celebrar que l'ESPAM crearà la seva pròpia fundació, la Fundació d'Aina. I això és una gran notícia que avui hem de començar a parlar, però que en parlarem, ja en parlarem a Peluts. La Fundació d'Aina. Sí, Espam, la Fundació d'Aina. En, Espam encara hi és i l'Espam crea la Fundació, és això? Sí, sí exactament. Uh, ja portem anys que la nostra idea era crear la Fundació amb aquest nom. Uh -huh. Ja fa uns, uns programes enrere que us vaig comentar que, que s'estava a punt de, de, de fer, uh -huh. això. Uh, avui ja ha sigut el dia doncs, que s'ha anat a signar davant del notari la constitució d'aquesta fundació. Sí, avui ha sigut el gran dia, Sílvia, sí, sí, d'alguna sí, manera. Sí. Eh? És l'abans que... i el després, diguéssim. Eh? Sí, falta la que estigui inscrita a la Generalitat, però bé, ja, ja tenim un NIF, ja tenim uns estatuts, tenim ja les escriptures, o sigui que, que ja existeix d'Aina, a partir d'avui ja existeix començarem <laughs> a treballar ja amb ella. Uh, Sílvia, et dèiem Fundació Daina. Què significa Daina? Exactament és defensa per als animals i la natura. Uh -huh, molt bé. Uh, Bonic aquest... nom. Aquesta fundació, ja, i com deia, fa molts anys ja que es va intentar constituir, però per manca de, de recursos doncs no va poder ser. I, i bé, és una fundació que ja, que ja la idea d'ella és poder fer front a tots els projectes que, que tenim, hem començat i els que hem d'engegar de, en el futur. Projectes que tenen a veure amb els animals, però que també engloben ja la part social de la protectora, sí. oi? Tot el que ah, són els projectes en persones. Sobretot els projectes socials i els centres d'acollida i tot el que envolta el tema dels animals. Uh, ha de quedar molt clar doncs, que el, qui, qui, qui ha qui ha creat aquesta fundació és l'SPAM. No vol dir que l'SPAM, la, la Societat Protectora d'Animals de Mataró, quedi en l'oblit, que, que es desfaci. La, la societat, tal com està protectora d'animals, continua però la protectora és la que ha portat els recursos per poder fer realitat aquesta fundació. Uh, com tots sabeu, la nostra entitat doncs, va començar molt humilment i es dedicava a la gestió de centres d'acollida, uh, però cada vegada anem més enllà i ens estem ficant doncs, ja en una sèrie doncs, d'activitats doncs, que, on intervenen ja doncs, transacció econòmica, a part del, del servei, que tampoc quan es va crear la protectora d'animals no es plantejava doncs, que, que estaríem donant tants serveis com estem donant ara tants ajuntaments. Clar, que estem no? parlant que ara mateix la protectora es... Mm, està donant el servei de recollida i acollida d'animals abandonats o perduts a 31 sí. municipis. Sí, 31 municipis, sí. De Catalunya. Sí, i després també sabeu que s'ha començat a tirar endavant l'escola d'Aina. Uh -huh, l'escola solidària de formació solidària, canina. L'escola solidària, sí, tenim tenim doncs, el projecte Vincles, tenim també els encants solidaris, eh, estem pensant en muntar botiga solidària, que depengui de, dels encants solidaris, estem professionalitzant mm, el que és la nostra activitat, no? Aleshores, la, amb la protectora en si, tot això no, no ho podríem abarcar. Eh, i llavors la Fundació s'encarregarà sobretot d'aquesta part. I el no, a veure, l'objecte de la fundació, la finalitat, eh, abarca tot, eh? El que passa, en un principi... També els refugis. Sí, sí, sí, sí, mm. sí. Mm-hmm. En un principi, doncs, estarem convivint amb les dues entitats, però qui diu que potser el dia de demà d'Aina absorbirà tot el que és la, la protectora. Però en aquests moments, eh, protectora d'animals de Mataró eh, es dedicarà a unes activitats, d'Aina a unes altres. Uh, una part del personal formarà part de Protectora d'Animals de matre, una altra part a Daina. Uh -huh. uh, estem creixent i una fundació ens dona molt més capacitat eh, de poder tirar endavant, com deia, els projectes doncs, eh, més socials. Eh, et dona també doncs, la possibilitat doncs, que rebis eh, ajuts, donacions i sobretot eh, legalitzar la nostra situació. Què vols, okay. què vols dir amb legalitzar? Legalitzar vol dir que s'estan movent molts diners. Mm I amb una entitat, amb una associació eh, tal com estàvem fins ara, doncs mm, no és la manera més correcta de, de poder tirar endavant. Aleshores, teníem endavant. moltes coses frenades eh, perquè no, no encaixàvem dins del marc legal, no? Aleshores, mm -hmm. no podíem fer res que ens pogués fer perillar la nostra seguretat. Ara, a través de la, de la Fundació, doncs, podrem engegar ja tot de manera formal, de, man de manera seriosa, i, i crec que podrem arribar molt més lluny de, del que estem, en el que estem en aquests moments. Aleshores, eh, sí que bueno, definiria doncs, l'objecte, la, la, la, la finalitat de la Fundació, eh, bàsicament eh, seria doncs, treballar amb els animals, uh -huh o sigui, la fundació aquesta es crea doncs, perquè en el futur doncs, pugui englobar no només animal domèstic, que puguem arribar a tot tipus d'animal, que sigui un dels mitjans doncs, que puguin tenir els animals doncs, per, per tenir el lloc que els hi correspon. Vols uh, dir ah, una mena de centre doncs, de protecció i d'acollida d'animals exòtics, per exemple? Podria ser, però, però bé, els, els centres d'acollida sempre han sigut la nostra prioritat i la nostra especialització. Uh, qui diu que el dia de demà no puguem estar gestionant centres d'acollida on també tinguin cabuda la, la fauna salvatge, uh, exòtics, uh, animal de granja, uh mm-hmm. -huh. Mm, peridomèstic, tot, lo que, tot, tot, el que, tot el que vol dir animals, no? Segurament doncs, col·laborant amb altres entitats, col·laborant amb l'administració, Bé, en aquests moments ens dediquem a l'animal de companyia. De moment l'animal de exacte, companyia. Pas per pas. Però... En Jaume va, va fent cara. Sí. La, la, la, la <laughs> feinada ja, que, té, que se't veu feinat. per davant, eh, Jaume? Sí. Eh, a més a més, en Jaume, ara mm, enllaçant amb ell, eh, forma part d'aquesta sí. base inicial dels que han creat la Fundació, oi? I, I crec que, a veure, jo vull dir que és una de les parts més importants, o sigui, sense, sense l'entrada del Jaume per molt que haguessin tingut els diners, la, la fundació hagués quedat molt, molt buida, molt... necessitem professionals que es vagin sumant a, a nosaltres, no? I crec que, ja dic, amb Jaume i el seu equip, eh, això pot créixer de manera molt ràpida molt hem, ràpida. Hem de recordar, Sílvia, que en Jaume fins fa poc eh, treballava a la Universitat Autònoma de Barcelona eh, mm. i eres, eh, recorda'ns-ho, eh, Jaume. Sí, fa vaig incorporar a la, mm -hmm a l'ESPAM fa un any, un any i poquets mesos, mm eh, vaig, deixar la, vaig deixar la universitat i bueno, vaig, vaig, vaig apostar pel, pel projecte que, que té l'ESPAM. Mm -hmm. Tu estaves fent un màster d'etologia, bueno, oi? Jo, jo estava en l'Hospital Clínic Veterinari com a, com a especialista, com a veterinari especialista en etologia clínica. Mm -hmm. I sí, una de les coses que es feien, que, que es farà a la universitat és formació, es fa assisten, la, la feina assistencial com, com, com, com a bona universitat, doncs toca, diguéssim, tots els punts que tenen a veure amb, amb formació i amb, i amb, i amb assistència. Clar, i quines serà la teva nova funció en el, a la Fundació? Continuaràs sent cap de benestar animal mm -hmm. o tiraràs endavant projectes doncs, potser que tinguin més a veure amb l'àrea social? Mira, jo diria que el, aquest any i tres mesos no, de, de, de, de tirar endavant el projecte ens, ha servit, ens han servit no només el, els que formen part de l'equip de, de benestar, de l'equip d'etologia, sinó també el, a l'equip, la resta de companys que, que formen part de l'ESPAM ens ha servit doncs, per, primer per, en el nostre cas per aprendre molt, per veure quines són les, la realitat i quines són la les necessitats del refugi, de, eh? dels refugis. Mm -hmm. Ha sigut, penso, un any de, un any d'encaix, un any de creixement i també un any de, de reflexió i de, <laughs> el, poc temps, el, el temps que ens queda per reflexionar, de, per, per pensar cap a on, cap a on pensem que s'han de, que s'han d'orientar les coses i fer estratègies, que això de vegades és el que costa més, no només fer estratègies doncs, pel mes que ve, sinó fer estratègies una mica a llarg termini. Uh -huh. I jo penso que la, la Fundació, com deia molt bé la Sílvia, és una, és una aposta de futur, és una aposta de futur per permetre doncs, desenvolupar moltes de les coses que, que pensem ara que s'haurien de fer. Eh, entre elles, doncs, eh, a banda, de, per, per suposat, doncs, de, de, de portar, eh, d'introduir l'etologia en, els, en els refugis, Mm, nosaltres pensem que, que un refugi per animals, tal i com ha passat en alt, altres països, és una plataforma eh, des de on es pot fer pedagogia per la gent, per lluitar contra l'abandonament, per, per promoure la tinença responsable, un refugi, un, una, una xarxa de, de centres d'acollida per animals uh -huh. és una molt bona plataforma per fer recerca. Per fer recerca. Recerca eh? en el, sentit, en el bon sentit de la paraula. És a dir, sí, no, una no experimentar amb els animals. Sí, sinó... que, de vegades és una paraula que també hem d'aprendre hem d'aprendre a no, a no, a no tenir-li por. No? Vull dir, fer recerca doncs, pot ser una cosa tan senzilla com, com descobrir quins són els factors que fan que un, que un gos s'adapti bé a una família i d'aquesta manera doncs, millorar el procés d'adopció. Eh? Exacte, i reduir l'abandonament alhora. I, I una mica trencar, eh, trencar una mica, fer una mica de, de, de trencar el gel en aquest sentit i demostrar doncs, que, escolta, que, es, que, es pot fer, que es pot fer recerca des d'una de, des fundació, que podem establir acords amb altres institucions, tant, tant, tant públiques com institucions del món de la, del, de la universitat o del món de la recerca també, mm -hmm. i, i per tant nosaltres pensem que aquesta és una de les línies també que pot ser més, que pot ser més, eh, que pot tenir més futur. Però també pensem que a banda d'aquesta línia de, de recerca hi ha, una, hi, ha una, hi ha un aspecte de servei que, que es pot fer a partir o des d'una... Servei al ciutadà, sí, refereixes, servei, eh? servei al ciutadà, servei al propietari de, propietari d'un animal de companyia, i, i, i amb tot el capital que tu acumules al voltant d'un projecte com el que tenim ara, eh, doncs eh, es pot donar un servei com pot ser, per exemple, doncs, eh, fer cursos de formació, per gent, per exemple, que vol ser educadora canina, algun dia n'havíem parlat d'això dins del marc uh -huh. de uh-huh. l'escola d'Aina, eh, es, poden fer, es pot fer una feina assistencial, es pot atendre gent que té problemes de, de comportament amb el seu gos, amb el seu, amb el seu gat, i que es planteja doncs, escolta, solucionar-ho perquè si no sabem que aquesta mena de problemes de vegades poden, poden acabar amb, la, amb el sacrifici o amb l'abandonament de l'animal. És a dir que nosaltres pensem que amb un projecte com Daina eh, podem ajudar a l'animal abandonat i aquesta ajuda pot sortir eh, del que és estrictament la protecció dels animals que estan sota el nostre, sota el nostre, sota la nostra cura. Mm -hmm. És a dir, podem fer alguna cosa més eh, i podem doncs, fer aquesta pedagogia, fer aquesta recerca i fer aquesta tasca de formació i d'assistència en general a la gent que té animals i, i als que no tenen animals. Mm -hmm. Mm -hmm. I la Fundació, Sílvia, quan comença a funcionar aquesta fundació que està explicant ara en Jaume i que sona tan bé? La Fundació comença... A veure, ja, a veure, Mm, l'estructura que tenim muntada ja amb Escola d'Aina i amb tot el departament del Jaume ja venia a ser doncs, el que, el que es té, té que anar-se desenvolupant eh, amb, amb la Fundació d'Aina, no? Però a partir d'avui ja existeix, a partir d'avui ja, ja dic en el moment que estigui tot legalitzat, es, paguen, els paguin els impostos que s'han de pagar, eh, es començarà ja a treballar amb d'Aina, ja té un compte corrent d'Aina, ja té una seu social i això ràpidament, eh, ja, des De, des de, ja. Des de ja. És que l'estàvem esperant, o sigui, és, és el mitjà que necessitàvem per poder créixer sobretot en la part social, teràpies assistides, a la part de formació, a la part d'assistencial, tal com diu ell, mm. i hi ha una part molt important que no hem d'oblidar i que crec que, jo crec que som l'única fundació que es dedicarà a animals que ho podrà tenir, que és la part d'investigació, d'estudis, de recerca, que és la que crec que liderarà el Jaume, perquè és, és que e, és, és lo seu, no? Clar, hi ha, hi ha fundacions que <laughs> tenen experts dintre, però per assessorar. No, nosaltres aquí hem però de... en aquest cas no només assessoraran els experts, sinó que faran tasca de recerca. Tasca, no? tasca Clar. de recerca per, per millorar, per millorar mm, la nostra Pensa societat, per, per poder... millorar la situació dels animals, Clar. per descobrir i demostrar, sobretot, que ells puguin demostrar eh, el que s'està dient i el que tots veiem, però que s'ha de mostrar doncs, la necessitat de poder conviure amb els animals, la necessitat que té els humans d'estar al costat dels animals i l'obligació que tenim de no maltractar-los i de no misprear los ni tenir-los com uns esclaus. Què vols dir demostrar? Doncs que tot sí, això com, es, com... es diu, es diu, es diu, es uh -huh. diu, però moltes vegades si no hi ha uns estudis que ho avalin, uh -huh. amb proves, Uh, tu no pots dir, no, no, no, jo estic segura doncs, que un gos pot ajudar molt amb un avi o, o el fet de que és evident que nosaltres necessitem molt més dels animals que els animals de nosaltres. Això està sí, claríssim. Sí, això I dona la impressió que no, que sense nosaltres els animals no podrien viure. És, és tot al revés, no? Tot això s'ha de demostrar. I crec que no hi ha hagut potser cap fundació ni cap entitat que hagi perdut el temps o els diners en dir, ei, anem a dedicar-nos als animals, mm-hmm. que és el que toca. Jo crec que Daina donarà molt que parlar, uh, hem d'esperar anys, però crec que ja té una base i un bon equip eh, que, que està disposat a fer-ho. I ja properament ja s'està preparant un acte que ja començarà a demostrar amb, això. Amb què s'inaugura, diguéssim, la Fundació d'Aina? Uh, <laughs> bueno, no sé si, si ara pot, és el moment. Si es <laughs> pot dir, eh? I si no, amb, quin pro, amb, quin, amb quins projectes... Home, breument ho pot explicar en però no, no, això necessita sí. un altre programa, no? Potser, Potser sí, o no? Jo crec que sí, o, o voleu però... explicar-ho ja? Home, ara ja els oients <laughs> es queden, sí. es queden amb ganes. Pots explicar-ho en dues línies i ho desenvolupem, ho desenvolupem més tard. Sí, bueno, una, una, de les, una de les, dels primers actes que, que, que hi ha, diguéssim, es, farà sota, es faran sota el, sota el mar de, en el mar de la Fundació, doncs és la, la rebuda, la visita, rebrem la visita d'un especialista en teràpia assistida, que ens ha estat, de fet, ens ha estat ajudant molt en la distància, perquè és un senyor que, que ve de Califòrnia, eh, ens ha, estat, ja ens ha estat ajudant amb la distància amb, amb tot el projecte Vincles, però bueno, finalment doncs, ve a Barcelona i bueno, organitzarem tota una sèrie de, Eh, d'actes, diguéssim, per aprofitar, per aprofitar no? que, que serà vosaltres nosaltres aquí, no? i bueno, per, per aprofitar tot el seu coneixement. I és un expert en... En teràpia assistida. En teràpia assistida. En teràpia assistida amb animals. Teràpia assistida... Teràpia assistida amb animals, perdona. <laughs> amb animals. Sí, perquè clar, sí, és un, no La teràpia assistida que cada vegada se'n parla més i que bé, és la mostra de, de, de l'ajut que ens poden prestar els animals a nosaltres, no? Uh mhm. -huh. I jo crec que, que, bueno, que potser és la primera vegada no? que especialistes i eminències dins de, de diferents camps perquè en aquesta, en aquesta conferència i seminari intervé també un, un psiquiatre. Sí. Un psiquiatre sí. molt de renom. Jo... N'hem, de parlar, eh? de persones, eh? Sí, n'hem de parlar. Tot això, de parlar. El Jaume és atòleg. Això, això n'hem de parlar. Sí, Però sí. vull dir que, que es barregi ja la part humana amb la part d'animals, que, es, que fagin equip, que treballin conjuntament, que tinguin ganes de, de, de fer públic doncs, que poden comparar els animals, els comportaments animals amb, amb els de les persones i segurament es poden treure conclusions que podran ajudar molt a les persones, això ja és tot. Aleshores, Fundació d'Aina estarà sempre donant recolzament a aquestes iniciatives Eh, s'haurà de finançar amb activitats, amb activitats doncs, com les que he dit, poden ser activitats doncs, com els encants, les botigues solidàries, les botigues. els encants, serveis, ajuntaments, uh -huh. però per anar més enllà necessitem, ja dic, la, la, la solidesa d'una fundació. Una entitat per si sola no, no té la, la, la seguretat que et pot donar ni, ni pot abarcar tanta activitat com la que vol fer Daina. Penseu que a l'hora de, de, de fer els estatuts o de definir les activitats, perquè cada activitat ha de tenir un IAE, eh? Mm. Els advocats ens diuen, és una fundació molt complicada, eh? No havia fet mai cap de tan complicada, perquè els dius, és que hi ha serveis públics, hi ha botigues, hi ha escola, hi ha estudis científics. Clar, és una fundació que abarca, abarca molts serveis temes, eh? veterinaris, eh? podem arribar a tenir serveis de perruqueria, però tot de manera solidària. O sigui, mm. qualsevol activitat que, que es faci dins del marc de l'eina, o l'activitat que s'està fent a la protectora, però bueno, eh, situarem més les activitats econòmiques amb d'AINA, sempre seran solidàries. O sigui, sí, això vol dir, si El benefici serà pel projecte pel mm. projecte, que és la millora de la situació dels animals en el nostre país i potser es poden treure conclusions que serviran mm. pels altres països. Sí, O sigui, seguirà, seguirà, sense, eh, mm, seguirà eh, no existint l'ànim de lucre, diguéssim, no, que fins ara no, no existeix. No, no, no, no, definició... no, no, no, no, no. Ell mateix sempre m'ho ha dit i, i col·legues que ha portat de fora d'Espanya de, ens ho diuen, que en els centres d'acollida de fora poden estar molt ben equipats, hi ha molts recursos, eh, hi ha moltes donacions per part d'iniciatives privades, però no s'estudia no s'estudia massa el per què o per què aquest animal doncs, ha de ser una teràpia, per què els mantenim i no els eutanasiem, eh, començar a pensar el per què tenen estrès, com es pot pal·liar l'estrès, com poden ajudar. Jo crec que potser serem dels pocs refugis que ens hem obert al món científic i als etòlegs. Als sí, etòlegs. Sí, Espanya, Espanya, és, Espanya jo penso que és una... És pioner. És, és pioner, és eh? pioner mm. i ah. el, el fet, ja no només el fet de fer la, la fundació, perquè jo crec que en, en definitiva, a veure, la fundació és, és, la, és el que dèiem abans, és, la, és, és crear el marc, diguéssim, crear una mica l'abric per donar cabuda per, per acollir a, tot els, sí, a tots, tots els projectes sí. que, que ja s'han anat, que ja s'han anat desenvolupant. No, els tenim tots decidit... en el cap, eh? Ojo, ah. tots en el cap i estem a l'espera d'anar-los desenvolupant. De és... I tenir el finançament, evidentment. Clar. Jo crec que en aquest sentit és pioner. I el que sí et puc dir és, evidentment, recerca es fa a tot el món, però el que sí que et puc dir, ja, ja no només la meva, la meva opinió, que clar, que està també, en certa manera, no és objectiva i, i està limitada, no? <laughs> Però eh, sí que és cert que molts col·legues, molts col·legues mm, de l'àmbit de l'etologia o del benestar que ens han visitat, col·legues d'altres països, gairebé tots han coincidit amb una cosa, no? amb, amb, amb, amb elogiar diguéssim, aquesta mentalitat... Obert, i oberta. En aquest, en aquest sentit, mm. et dic mm. una cosa, aquesta mentalitat oberta de la protectora i ara de la Fundació a deixar eh, a deixar, a voler conèixer, a voler, a voler aprendre i a voler avançar en el coneixement de totes aquelles coses que són importants per una, per una entitat com la nostra. Sí, els proteccionistes normalment tenen molta por, això que diu dels estudis o la recerca, no? perquè ho associen molt a l'experimentació. Eh, ara clar. que els hi faran fer, a pobrets, I ara faran estudis, hi han patit prou els animals, sí. ah, no faltarà que els hi fagin, els observin i els hi fagin cap aquí o cap allà. I dic una cosa, és important que, és a dir, és important que sigui així, és a dir, és important que, jo en aquest sentit ho entenc, no? que, que, que la gent que, que és proteccionista... Hi hagi una desconfiança, ens hi faran? No? Que, que sigui molt curós amb això i, i, i s'ha de ser, i s'ha de ser molt estricte, però al, al mateix mateix temps hem de veure que si volem avançar... Has de confiar doncs, en ells. Hi ha determinades sí, coses que hem, sí, de, que hem de ser sí. capaços de poder, de poder estudiar i de poder conèixer millor. S'ha de fer, si no, no s'aprèn mai. I segur que hi ha molta cosa per descobrir. I tant. I, i el Jaume és una persona amb moltes una... ganes d'aprendre. Sí, ja hi ha, hi ha ja veig que té un bon llistat de temes sí, eh, per obrir, que no acabaran mai. I, I en aquest sí que nosaltres sí que podem, podem, podem avançar molt, no? i és amb, el, amb els aspectes de les diferències culturals. És a dir, moltes vegades doncs, molt del que sabem, molts dels estudis que ens arriben, ens venen de països que tenen una altra, una altra, Manera una altra, fer. base, una altra mm base cultural, mm -hmm. que mm-hmm. pot afectar en moltes, en moltes, que pot afectar en alguns no, però en altres aspectes de, de la relació que hi ha amb un animal de companyia sí. Llavors també un dels... I, i et dic una cosa, moltes entitats, quan hem contactat, eh, et puc posar un exemple concret, hi ha una, uni una universitat d'Austràlia que ha estudiat bastant, que han, han, han volgut estudiar la relació que s'estableix entre els animals de companyia i, i, i les persones, quan hem contactat amb ells per dir, escolta, doncs les eines que heu desenvolupat, els qüestionaris, les escales, eh, podem fer-ne ús? Què, eh, què us sembla? Que us semblaria fer una cosa... Mm -hmm. que, que... I què us han dit? Bueno, la primera cosa que han dit és no només no, no s'han mostrat oberts a fer-ho, sinó que ja se'ls veia aquell interès científic de dir no, no només ens agrada, sinó que la primera cosa que voldríem és veure si podem comparar les vostres Perquè en centres d'acollida, les... Jaume, poca cosa s'ha fet. A veure, s'ha fet, es fa molt el que es, es, fa, es fa recerca, però sí que és veritat que alguns, alguns centres, alguns centres d'acollida el que fan és que, podríem dir que deixen que altres entitats fagin recerca. És a dir, centres d'acollida que tinguin un propi departament, que sigui el que posi en marxa als diferents estudis o que marqui una línia de, una, línia d'una una estratègia, diguéssim, a, a seguir. Eh, n'hi ha, però n'hi ha... Però han de ser poquets. molt poquets, El que no? passa sí. que ells es trobaran en uns centres d'acollida, doncs, espanyols, <laughs> sí, clar. amb molt d'abandonament, amb molt d'índex d'abandonament, amb molt de problemàtica i amb, molt, molta, amb, amb molts casos diferents i... Bé, però és la realitat per, que hi ha a Espanya, no? És la realitat ells. que tenim aquí. Sí, sí. I... Ens trobem amb refugis amb molt d'estrès, molts saturats i bé, eh, tenen... Tenen molta feina, eh, <laughs> molta també. Feina. uh, <laughs> aquests últims minutets, Sílvia, potser els podríem dedicar. Parlàvem de d'aquest uh, finançament que necessitarà la Fundació, que encara continuarà necessitant, no per ser ah, Fundació, uh, encara, encara necessita que, pas, que posem... i, i molt més per fer tot, tot, tot aquest... Uh, <laughs> per això, una de les um, activitats que la protectora potenciarà molt a partir d'ara són els encants solidaris, que es faran cada 15 dies. Recordem que abans es feien quatre cops l'any, tres mm. cops l'any, mm. i que doncs, la base dels encants era recollir donacions d'objectes de la llar, de llibres, que la gent doncs, ja no fa servir, i tornar-los tornar, a vendre a un preu molt econòmic, uns 50 cèntims, més o menys, o una mica més, eh, doncs per poder recaptar diners per aquests projectes que estem dient, que al final van tots adreçats al benestar dels animals. Sí. Ara aquests encants es faran cada 15 dies. Sí, intentarà fer cada 15 dies, però clar, necessitem molt de material. Uh -huh. Si no tenim material per vendre, no els podem muntar i ara estem bastant baixos de material. Esteu bastant baixos de material. Sí. Potser estaria bé ara aprofitar i fer una crida per totes aquestes 20 emissores que ens escolten. Sí, sí, sí. Quin, quin, tipus de material podria ser, Sílvia? Uh, tot el que la gent no vulgui. Si fins i tot s'estan canviant de pis o tenen un pis ple de mobles que el tenen allà i no saben qui els ha de buidar, nosaltres els hi buidem. Que contactin amb nosaltres, uh, ens desplacem cap allà i triem tot el que podem revendre. Últimament fins i tot hem agafat mobles, uh -huh. però normalment són objectes més petits, complements, però que ens truquin per qualsevol, qualsevol cosa. Uh, qualsevol que... cosa abans de llançar-la, sí, que sí, estigui que en bon estat que ho portin a la protectora o que es posin en contacte amb la protectora per veure si la protectora pot anar, doncs, a, a buscar-ho depenent si del... Si és molt de material, de si els aniríem a buscar, però si hi ha una persona que fa neteja d'armari va traient, mira, la, la, el llibre aquest que ja fa temps que no llegeixo, uh, sí, unes una col·lecció d'estàtues. De que ja no mm. utilitzo, sí, uh -huh. les mhm. figuretes que em van dur de, del Caribe, uh, jo què <laughs> sé, la, el bolso de l'any passat, que ui, no, aquest any me'n compraré nou, Oh, o tot, jo sé. tot això pot servir, el que, que si vulgui. són poquetes coses, sí. potser la protectora... L'equip de música. El cotxe. Si et vols canviar. Home, també, el cotxe, la moto, pots sortejar un bicicleta, cotxe. Vinga, bicicletes. Exacte. La làmpara, tot, la càmera de fotos aquella que ja no era digital però que és manual, també. Que hi ha gent que encara sí, la vol comprar. Eh? Rellotges, eh? usats tot, encara que estigui usat, si, si funciona, eh, ens ho poden portar. Mm -hmm. mm? I per portar-ho, doncs res millor, igual que passava amb l'adopció, d'entrar a la pàgina web de la protectora, que és www.protectoramataró.org i allà trobareu doncs, els contactes per poder adreçar-vos a, a, a les persones adients que s'encarreguen dels encants. Mm, continuarem parlant d'aquesta pàgina web, Sílvia, o ben aviat canviarà? Ah, no, no, de moment és protectora de Mataró. La protectora de Mataró és la protagonista. Mm, bé, ara té aquesta... una filla, no?, la Daina. <laughs> però, però no, continuarà la mateixa web, eh? Continuarà. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs nosaltres, eh, si us sembla, fem una petita pausa després de parlar una, ja una mica doncs, eh, més amb el tema de la Fundació Daina i continuem amb més peluts, sí? Molt bé. Vinga, fins ara. Avui... Hola, sóc el José Corbacho i m'encanten els animals. El que passa és que molts viuen sense conèixer el que és una llar de debò. Per això t'animo a que ajudis els gossos i gats de la protectora d'animals de Mataró, perquè si els apadrines només amb 10 euros al mes, faràs que tinguin una vida millor. Ajudar-los és fàcil. Societat Protectora d'Animals de Mataró. Si els vols ajudar, truca al 902 908 043 902 908 043 o bé contacta amb nosaltres a través del web www.protectoramataró.org www www.protectoramataró.org. Ajudar-los és fàcil. L'Espai Veterinari Thank you. en aquesta segona part del programa dedicada més a temes veterinaris i a entrevistes a persones doncs, que estan ficades dins del món, de, de, del món animal. Doncs avui nosaltres eh, hem de donar la benvinguda al nostre veterinari, en Marcelo Cabrera, que feia molts dies que no estàvem nosaltres. Sílvia, Sí, sí. benvingut, Marcelo. Hola, aquí estem, aquí estem <laughs> eh, de nou a casa. Has estat fora, en el sí, teu sí. país, Argentina. He estat de vacances. Com ha anat? Molt bé, molt bé. bé. Sí, sí, sí. sí. Es veu que ha fet algun curs intensiu de sí. català, no? Perquè sí, sí, parlar, has, anat, has anat a l'Argentina a aprendre català. Has parlar en català. Has anat a la Catalunya, d'allà. <laughs> <laughs> Perfecte, doncs ara ja tornem de nou aquí amb tu, Marcelo, amb Peluts. I, i amb tu volíem començar a parlar... Mm, et vaig demanar a veure de què podríem parlar aquesta setmana i em vas dir parlem dels de las prótesis que ya ha, ja, que ya era de animales? de un idón, ¿qué tema ens ¿Prótesis? No, bueno, esto es un poco complicado. ¿Cómo, cómo le damos el nombre? tío cómo surgió esto. Eh, cuando bien regresé de, mis vacaciones del fin de semana pasado, creo que fue, había un congreso en Inglaterra bueno, de una organización que este, es como la organización nacional de, de, veterinarios en Inglaterra y había un congreso. Entonces, fui este, a este, congreso y había, bueno, una novedad, ¿no? Que era una empresa que ahora se dedica a fabricar estas prótesis, que en realidad, mira, como para ejemplificarlo, eh, ¿Has visto cuando a lo mejor la gente lo, operan de la rodilla y, le ponen como unas rodilleras con unos hierros? Para que, bueno, son como si fuera una rodillera con hierros laterales para que mantienen la estabilidad de la rodilla. Entonces ahora se han empezado a fabricar para perros Obviamente que hay que pensar que en los perros, a diferencia de las personas, hay mucha más variabilidad en tamaño. y en articulaciones. exactamente. Entonces, lo que han, esta empresa ha empezado a hacer son prótesis de, un montón de tamaños, pero específicas para articulaciones. ¿Y esto cuál es la ventaja o cuál es la novedad? De repente tenemos un perro de 10 u 11 años que es muy mayor ya para operarlo. Entonces esta articulación que es problemática, una rodilla, un codo, una cadera, una cadera no, una rodilla, un codo, o, puede ser la articulación de la muñeca, que sería el carpo o el, tobillo. Hay estas que se puedan doblegar, ¿eh? que están en de... Exactamente, duelen, duelen mucho, tienen inestabilidad y es muy difícil tratarlos. Entonces, para esto ahora existen estos nuevos eh, implementos, que es como si fuera una, ayuda a la estabilidad, ¿no? Son unas, unas, unos artilugios a base de neopren y, hierros articulados que lo que hacen es sostener y dar mayor estabilidad. Sí, va, va superficial. ¿eh? Exactamente. Entonces tú se lo pones, el perro anda por donde todo el día o, en la rodilla, por ejemplo, se lo pones y el perro va, viene, va al parque y realmente estuve viendo unos vídeos y, y ayudan muchísimo. Hay perros que tienen, por ejemplo, un Rottweiler de, no sé, 40 kilos, eh, que tiene 8 o 9 años, que es ya muy complicado operarlo de la rodilla. Tú le pones esto, te evitas todo el riesgo de pasar por una cirugía y el perro puede hacer prácticamente una vida normal. Perquè abans d'aquestes que ah, prótesis, prótesis ah, que es que es feia? O finsera que es hace? La única opción era cirugía o, o, bueno, dejarlo así con dolor, pero el perro con dolor, molestia... Bueno, obviamente que esto tiene una aplicación muy específica para un perro que está en una casa. En, la protectora esto es muy difícil de aplicar porque tienes que ponérselo a la mañana y sacárselo a la noche. Y, obviamente que necesita una higiene, un cuidado, pero yo creo que es una excelente alternativa para alguien que no quiere someter a un perro a una cirugía. La cirugía traumatológica generalmente es muy agresiva, ¿no? Entonces, mm, hay veces hay que, hay que ser sensato en lo que vamos a ofrecerle a nuestro cliente. Yo creo que esto es una excelente novedad para los veterinarios que hacen clínica privada eh, y sobre todo para la gente que tiene un perro de una cierta edad y no quiere someterlo a una, cirugía. Que a veces una cirugía de rodilla demora 3, 4 meses en recuperar y el perro a lo mejor en ese momento le queda un año de esperanza de vida o ¿Para qué estas cirugías? ¿Para qué es fan? O sigui, está què està tipos de problemas? Generalmente inestabilidad. Inestabilidad, ¿qué quiere decir? Una inestabilidad de rodilla cuando se rompe un ligamento. En la rodilla hay siete u ocho ligamentos que dan estabilidad para que no se mueva para los costados, para el frente. Entonces, estos, estas prótesis lo que te hacen es fijar la parte de arriba, fijar la parte de abajo y dar mm, eh, estabilidad. Es como si fuera... Eh, como si fuera una rodilla biónica de alguna manera. decirlo, O sea, tiene, es doblar, sí, ¿eh? sí, se dobla No, no, no, exactamente. Tiene flexibilidad, es como si eh, funciona de una manera articulada. Eh, es la verdad que yo me quedé impresionado porque es, un invento muy, muy novedoso, no? Això no traurà feina al als teus colegas? No, no, no, porque es una herramienta más. Muchas veces eh, mira, nosotros ahora tenemos un perrito que yo cuando lo vi pensé en él, ¿no? el achaque, este perrito que tiene, hay un perro que tiene eh, la articulación de, la, como sería la muñeca, ¿no? los ligamentos rotos. Entonces cuando, él apoya la patita, se le, se, le, se le dobla mucho más de lo normal. es como que se le cae... Eh, es como una, pota, como una planta de peu molmes més, Entonces, mm. a este perro le vendría excelente esto, ¿no? Este, este tipo de prótesis, porque lo que hace es eh, tener un límite, o sea, tú lo, lo puedes regular y darle la, cantidad de grados a la articulación que desees. 30, 40, 50 grados. Lo puedes adaptar y lo puedes eh, poner perfectamente para cada animal y -hmm. no está a la venta ara mateix, de aquí a España no, no, no, no, no, no, está aquí la venta, pero ya sabes que, bueno, Europa es muy pequeña y las <laughs> cosas, bueno, si los aviones funcionan bien, van y vienen. Claro, un, argentino se dedica claro, a Europa es petita, claro. <laughs> Yo me refiero que comercialmente <laughs> entras a una página web, lo pides y te lo envían por correo, ¿no? Claro, és ¿Entiendes? Eh, mm. Eh, o sea, no hay nada que no se pueda conseguir. Sí, que aquest gosset, la xaque, podria ser un de, dels animals amb un sí, exemple doncs, de pota Exactamente. que necessitaria. Lo que pasa es que, bueno, eh, hay que ver, porque esto necesita un perro que esté en una casa, Eh, yo creo que siempre hay que tratar el perro y el entorno y el propietario, ¿no? Entonces hay que ver dónde vive, dónde está, cuáles son las condiciones, las esperanzas, las de vida, las expectativas. Hay que ser a veces un poco sensato y realistas hasta dónde podemos llegar. Son animales, hay que tratarlos con todo el cariño del mundo y hacer todo lo posible, pero no hay que perder la objetividad de lo que estamos haciendo. Claro, y parlem de, de gossos tota Yo no sé si también es podría aplicar a gats o això només s'especifica. Sí, lo que pasa es que los gatos, em, eh, si, si fijas, por ejemplo, los gatos en los miembros anteriores, en las manos, tienen una capacidad de mover eh, las manos para la derecha y para la izquierda, que se llama pronación y supinación, como la tenemos nosotros, como la tienen los monos. Fíjate que uno tiene la imagen de un gato trayéndose una pelotita o algo, hacia su cuerpo. Mm. doblando la, la, como si fuera doblando la mano mm. hacia Sí, una mica como nosotras, ¿oí? Exactamente, cosa que mm. los perros no tienen. Entonces estas, estas prótesis lo que hacen es fijar las articulaciones de una manera que tengan un solo tipo de movimiento, por ejemplo, hacia arriba y hacia abajo, como podría articular una rodilla. Pero igualmente podrían perfectamente adaptarse a un gato, a una També, rodilla d'un ¿eh? gato, a un codo, no, no hauria ningun problema. Bé, doncs eh, aquí deixem aquests avenços, Sílvia. Tant de bo algun dia es puguin veure en el refugi, oi? Tot i que de sí, moment... A veure si hi hagués necessitat eh, de, de comprar-lo. Yo siempre lo digo, ¿eh? en la protectora eh, los perros reciben eh, muchas veces mejor tratamiento que, en algunas no, no casas. si realmente no, lo que pasa es que, claro, es como decía, a lo mejor un perro con un tipo de vendaje así en la protectora no es el ambiente adecuado. Claro, claro. Pero pues si algún se'n fes en una casa de d'acollida... Sí, mirar la localitat. Podrían mirar, muy bien. sí, Marcelo, Sí. Doncs Marcelo, molt interessant aquests a, que va a i Sí, sí, Ens aporten siempre ideas nuevas y es bueno, interessant. también va en la línea del que hablábamos abans, no?, del Jaume Fatxó. De, de projectes, de, de recerca, uh -huh. de, de ser... Doncs, Escuchar otras opiniones, otras formas de trabajar. Tingué ganes d'aprendre, aprendre, aprendre per poder créixer i créixer bé, amb solidesa. I tant I aquesta, sí. jo que penso que és la dinàmica que hem de seguir. Molt bé. Doncs, Marcelo, gràcies. T'esperem la setmana vinent ara ja Por sí. <laughs> I, I nosaltres, eh, bueno, quedeu vos aquí, Sílvia i Marcelo, perquè tenim ara la història, fem... Eh, bueno, donem pas a l'entrevista i, i ja veureu de què parlarem. L'entrevista. L'entrevista. Doncs això, doncs, desvetllem el misteri. Fa setmanes la protectora de Mataró va acceptar ajudar una protectora de Jaén a recollir una cadellada de gossos que malvivia al carrer. Aquesta protectora no se'n podia fer càrrec i l'ESPAM, en un gest solidari, va entrar aquests cadells que ara viuen en els refugis de, doncs, aquí de l'ESPAM. Amb nosaltres tenim al telèfon el president d'aquesta protectora que se'ls va trobar, la presidenta de la protectora de Martos. Ell es diu Antonio Murciano i des de Jaén avui ens explicarà com va ser aquesta història d'aquesta de trobada i de pas esperem doncs, conèixer una mica la realitat de, de, de Jaén, tot i que no és la primera vegada que contactem amb ell. Uh, benvingut, bienvenido, eh, Antonio. Muchas gracias sí, por estar tarde. hoy con nosotros. Eh, Antonio, decíamos, empezábamos ahora mm, Mm, introduciendo un poquito el tema de los, de los cachorros que, que, te encontraste y que ahora están en la protectora. Antes de nada, eh, me gustaría que saludaras a Silvia, que es la presidenta de la protectora, Silvia Serra, que está con nosotros hoy también. Hola, pues Antonio. yo... Sí, yo lo primero que, bueno, en primer lugar que quiero dar las gracias a todos vosotros, inclusive a Silvia, porque, bueno, gracias a vosotros esos perros han podido salir al frente, ¿vale? Claro que sí. Luego también, Antonio, tenemos con nosotros al jefe veterinario de la protectora, Marcelo Cabrera, que también se, se ha ocupado de, estos cachorros. Marcelo, si igual di alguna sí. Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Marcelo, encantado. <laughs> igualmente, igualmente, Antonio. ¿Cómo están los cachorritos? Bien, ¿no? Muy bien, muy bien, sí, sí, sí. Están me, me alegro mucho por ello. Vale, vale, vale. Claro. Esto han tenido suerte. Una de las primeras cosas, Antonio, que te preguntas, evidentemente, lo primero que ha preguntado, ¿cómo están esos cachorros? Silvia, yo no sé si también... Sí, mira, Antonio, uno ya se dio en adopción. Bien. ¿Vale? Pero <laughs> están muy sanos, están muy fuertes, muy gordos. Incluso no sé si, merece que no han cogido la tos de las perreras. No, no la han cogido. Todos los perros que entran en la perrera nos cogen la tos de las perreras a los 15 días. Estos se ve que estaban inmunizados de todo. Yo no sé cómo han venido, pero están fuertes, pero <laughs> Pues fíjate que lo alimentaron desde que, bueno, desde, el sete eh, lo que le echaban era basura, o sea, resto de comida humana. Pues hijo mío, se deben haber inmunizado. conocido en el pienso. Había algunas vitaminas ahí o algo que tenemos que copiar, ¿eh? <laughs> Antonio, ¿cómo fue la historia de estos, de estos cachorros? Bueno, la historia de esto es que es larga y, bueno... bueno, así de manera resumida. Bueno, resumida, pues es una empresa de reciclaje de plástico que está a afuera de Martos Allí hay un muchacho trabajando, supuestamente él dice que la madre de los cachorros, que estaba abandonada, que entró a ese recinto, bueno, y que empezó a cuidarla, cuidar, a cuidarla, bueno, que la, perra se queda preñada, que cuando pare, porque parió siete cachorros, hmm. ¿vale? Entonces me llama a mí porque a ver si le podemos ayudar. Digo, pero hombre, ¿cómo, cómo ha consentido esto? Haberlo recién nacido, haberlo dormido. ¿Tú, ¿Ustedes se imaginan lo que es siete cachorros eh, para poder colocarlo. Y además, ya sabéis vosotros que los cachorros dan muchísimos problemas más que un adulto para, para cuidarlo, atenderlo y darlo en adopción. Ah. Bueno, me dijo, bueno, dijimos que sí, que lo podíamos ayudar y ahí quedamos. Bueno, al poco tiempo me llama diciendo que los jefes suyos que son precisamente de Cataluña, que han <laughs> venido aquí a ver la empresa, que han visto los perros y que han dicho que los perros hay que sacar, o que, le daban ultimato, ultimátum. O salían pronto los perros o llamaban a los de la basura para que se los llevaran al sacrificio. O sea que el problema vino de Cataluña y acabó en Cataluña al final, ¿eh? eh fíjate, eh, la casualidad de la vida, ¿eh? Fíjate. Total, que bueno, que seguimos con el tema. Yo le dije que, me tenía que dar tiempo. Bueno, nos pusimos en contacto con productoras, inclusive la vuestra, y una de ellas, pues bueno, decía que los cachorros, pero que también la madre. Pero que también la madre. Sí, pero la madre este hombre dice que no y que no y que no. Primero decía que sí y luego decía que no. Y entonces, pues bueno, eh, había un ultimátum de una semana que los perros ya se lo llevaban para sacrificarlo. Y él pues no quería dar su brazo a torcer. Y ya, bueno, el resto ya lo sabéis. Eh, cogimos, tuve que ponerme, mm, mediar con otra protectora de la provincia porque de mí pensaba, yo qué sé, de nosotros pensaba, eh, este hombre se encabezonó y ya prefería que sacrificasen los perros antes que dárnoslo a nosotros. este hombre, nos referimos al, dueño ¿eh? de la fábrica. No, al dueño no, al trabajador que está ah. en la planta esa. Mm, Él mm. decía que los perros a Marto que no se los daba, que iba a llamar lo de la basura para que se los llevaran. Ya los perros, pues hombre, ya medio criado. Antonio, pues, una pregunta. Dime. ¿Y la perra cómo ha terminado? ¿Esterilizada o no? La perra es un misterio. Eh, la perra no está esterilizada. La perra no tiene ninguna vacuna puesta. La perra no tiene nada de nada de nada. Y la perra, pues yo, vamos, entre comillas, pues voy a intentar a ver qué podemos hacer con la perra. Porque yo sé que esa perra, de aquí a dos o tres meses, otra vez va a estar, otra va a estar preñada. Y además ya me lo dijo, que si se quedaba preñada, que la próxima vez que le mataba a los cachorros. Pero que él no se ha gastado duro en la perra. Para nada pero entonces este, este, esta persona se ha apropiado de alguna manera de esta perra, ¿no? O sea, se considera su eh, dueño ahora. que es suya, pero que es suya. O sea, eh, cuando no le interesa, dice que es suya. Y cuando no le interesa, que estaba abandonada. Y así que mm. está jugando, claro, y con la administración pública, pues pues nadie. Esto, esto pasa, pasa muy frecuentemente aquí también, ¿eh? Cuando mm. tienen el problema, pues no, no es mía, pero cuando le dices, pues entrégamela y no, uno, no, pues, ahora no. Eh, entonces yo lo que he pensado en un futuro no muy lejano, pues bueno, que la perra se puede perder perfectamente, ¿sabes? <laughs> y al buen dos con poca palabra basta y se perderá porque si no, bueno, aparte de eso, que tenían siete cachorros, dos supuestamente dice que los dieron donación, a otro le dice que, los mató un, coche, en fin, yo qué sé. Esto ha sido muy complicado, muy complicado, y aquí hemos estado todos metidos en el tema, intentando ya salvar lo que era la vida de estos cinco bueno, cachorros. Esto, esto es que salido los cachorros a Barcelona sin saber que hemos sido nosotros, porque el individuo no sabe que nosotros hemos sido los que hemos cogido al final los cachorros. Ah, no lo sabe. No lo sabe, no lo sabe sabe que se lo dio a una de una protectora de Alcaudete, que es un pueblo de, aquí de 25 kilómetros. Antonio, ¿y si este hombre está escuchando pelus <laughs> <laughs> vamos a eh, cruzar los dedos porque no escuche nada. <laughs> bueno, pero nosotros escuchan Mataró Radio, se escuchan muchas otras emisoras de Cataluña, pero... se quedan en Cataluña. Exactamente. Eh, tenemos nada, nos queda un poquito tiempo. Eh, Antonio, bueno, que sepas primero que estos animales están muy bien. Están, no sé si ah, Silvia quiere apuntar algo. Sí, mira, Antonio, llegaron con muy poca sociabilización teniendo muchísimo miedo. Un poco salvajes, para no decir bastante. Y entonces ahora, fíjate lo que estamos haciendo con ellos, fíjate. Socializarlo aparte, pero ¿sabes quién, lo está, quién los está sociabilizando? Unos chicos también adolescentes que están, se están ayudando mutuamente. Nosotros tenemos un proyecto social, por la que con los animales ayudamos a personas con problemas. pues hay un grupo de chicos adolescentes de, nuestro municipio que están yendo para hacer terapia con ellos. O sea, los chicos están sociabilizando a estos perros, poniéndole el collar, enseñándoles a ir con correa, porque realmente nos llegaron aquí ya con casi cuatro meses y han, han, perdido ya el periodo óptimo de sociabilización, que es los primeros, los primeros meses de vida. Entonces, no van a ser perros... Sí, no van a ser perros fáciles, pero que sepas que los están ayudando, pues, mm, unos chicos con también, bueno, con sus problemas. <laughs> o sea, que les están sirviendo también. Y, en, un campo oculto, oculto fuera para y bueno, uno de ellos me mordió precisamente. Eh, estos cachorros, eh, Antonio. Sí, están bastante salvajes eran bastante salvajes. Pero ves que al final hay cosas que acaban bien, Antonio, gracias a personas como tú que, se interesan por tirar adelante un, Y por vosotros, de verdad, porque queramos, mm. Andalucía Chifre. Mira, te voy a hacer un resumen de otra sí, rápido, nos, quedan, nos quedan dos minutos, pero venga, dos minutos, mira, eh, antes de ayer, un, guardia de la casa del Coto de Marto se dedicaron a matar a una perra galga que había parido un cachorro en el campo. Mata a la perra galga, mata al macho que era un podenco y mata de los cuatro cachorros, mata a uno. La pistola de cachorros con mes y medio. Bueno, pues esta mañana me yo medio ambiente y ¿sabes cuál es la, notificación? Me han dejado frío. Que la, <coughs> la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía da permisos para abatir perros supuestamente errantes o asilvestrados. O sea que la ley del chi nula. Pero es que voy al Seprona y el Seprona me dice que... Sí, porque ah, ¿cómo, pueden saber ellos si era salvaje o no? Efectivamente. Este Pero dice que como no tienen contar que los perros van para adelante. Entonces, ¿para qué sirve la ley del microchi? Tenemos una ley de producción animal en Andalucía que es engañosa. No se cumple para nada. La Guardia Civil pasa del tema, la policía local pasa del tema, y los políticos, para pues, que quiero contar, ...ayuntamiento cero. Y así estamos en Andalucía. Yo no soy por Cataluña, pero en Andalucía se crean leyes para que luego no, no las llevan ellas a cumplir. Sí, se hacen cumplir cuando le, interesen algo, pero para ellos, pero no por el bien animal. Y Antonio, ¿cómo están estos cachorros? ¿Sabes algo de los que han quedado pues estos cachorros, ya fui a fotografiarlos, están metidos en un zarza, se meten los animalitos, se están cobijando en una madriguera de conejos. Porque se han quedado sin madre ni padre ahora mismo. Claro, ni madre ni padre, la garga la mataron hace dos días, los cuerpos no aparecen por ningún sitio, yo me fui a denunciar a la Ciprona, pero así estamos. Y bueno, voy a intentar a coger una jaula trampa y irme mañana y pasado mañana, que cuando ya deje de trabajar, a intentar cogerlo como sea. Me he ido a medio ambiente para decir, por favor, que llamen al presidente del Coto y que le digan que dejen allí los perros tranquilos, que nosotros no vamos los a llevas Antonio, mm, tenemos que dejarlo porque se nos acaba el programa. Eh, Muchas gracias. Mm, nos has dejado con mal, con mal cuerpo con esta última historia. Esperemos, pues eh, esperemos que se solucione este tema y que los puedas al menos rescatar a estos pequeños. Venga, Antonio, un abrazo. Venga, un abrazo y muchísimas gracias por todo. Saludos, Antonio. Adiós. adiós Adéu. Adéu. Adéu. Doncs ens acomiem adéu. també dels nostres oients fins a setmana vinent amb aquesta última nota. de nhi Adiós y i fins semana setmana vinent.